أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga najvećim imenom njegovim da te blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje i kod njega utočište tražimo da blagodat spoznamo samo zato što smo izgubili. Molim gospodara da nas počasti džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. da nas on iz milosti svoje sačuva džehennema i svakog djela koje približava Džehennem da nas učini od onih koji kada se ime njegovoga miljenika Muhammeda spomeni, donesu salavat i kažu sallallahu alaihi wasallam gospodaru naš molimo te da nas počastiš korisnim znanjem da nam dadneš da ono znanje kojim si nas ti poučio primjenjujemo u svojim životima gospodaru utječemo se kod tebe da nas robovi tvoji vide da smo u raskoraku, da jedno radimo, a da drugo govorimo. Zaštiti nas gospodar od licemjerstva, od laži i od svake, od svake, od svakoga oblika prevare ili izdaje. Amin. amin. Draga braće i poštovane sestre, mi smo i dalje sa hadisima imama Buharije koje on zabilježio u knjizi o abdestu. Prije nego što prijeđemo na sami hadis koji ćemo danas ako Bog da čitati, da se prisjetimo nekih od stvari koje je vrlo bitno da, da čovjek vjernik i vjernica znaju. Jedne prilike Muhammed sallallahu alaihi wasallam je rekao ashabima i to je nešto što mi danas vidimo na sceni ovdje kod nas muslimana u Bosni i Hercegovini. Kaže Muhammed sallallahu alaihi wasallam ashabima Mel fakra Akša Tako mi Allaha nije me strah da ćete biti siromašni. I kada ovaj hadis čuju ljudi muslimani danas ne mogu da razumiju da je to bio trenutak kada su ashabi vezivali kamenje za svoj stomak jer nisu imali šta da čitav dan da jedu. Znalo je proći tri, četiri dana osim vode ništa ne bi imao. U tom trenutku Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njima kaže mel, fakr, mel fakra ahša Ne bojim se da ćete vi biti fukara, da ste vi biti siromašni. Walakin ahša od dunja. Strah me, strah me je za vas od alka sada nam Resulullah sallallahu alaihi sellem opisuje situaciju u koju evo mi danas dolazimo, subhanallah. Čak i oni koji su na seždi, koji su na, na, namazu, koji kažu vjeruju Allaha, vjeruju poslanika. Kaže, ente nafe suha, pa ćete se, kaže, natjecati u dunjaluku. Fetuhlikekum kema ehleketum. Pa će vas dunjaluk uništiti kao što i one prije vas uništiti. Vi pogledajte danas, subhanallah, nije to više pitanje zalogaja hljeba ili zalogaja hrane koje će čovjek staviti. Ako ima auto, hoće da ima bolji. Ako ima stan, hoće da ima veći. Ako... Rasulullah s.a.v. nas je naučio kada je davao savjete, kaže Irba bima qasamahullahu leke tekun abeden nas. Budi zadovoljan sa onim što ti je Allah dragi dao. Bićeš zaista najmučniji čovjek. Čovjek koji je svjestan svega onoga što mu je dragi gospodar dao. Svjestan je i činjenice da ne može koliko god se trudio. Ne može na dragom Bogu. A znajte da svaka blagodat koju ne vežeš za sebe zahvalnošću, samo što nije otišla. Vid ovaj koji uživamo, sluh koji imamo, noge koji hodamo i mjeta koji imamo pa nismo muhtaž da pružamo ruku nego alhamdulillah mi se organizujemo pa svaki put donesemo kilu riže, kilu ulja pa se to ako svakog petka prenese u javnu kuhinju sve su to darovi gospoda. Ako ne budemo zahvalni na tim darovima, onda smo sami sebi izazvali tu situaciju da će možda te blagodati. I to znate kako? Neće one iznenada možda nestati. One će polako odšetati. Izgubit ćemo ih tako da nećemo ni postati svjesni da ih gubimo. Jedan od ljudi je pitao Alima, kaže, ja već 40 godina se pretvaram u namazu, kaže, da klanjam, da sam skrušen, da sam ovo kaže, a eto, kaže, Allah me nikako nije kaznio. To neznanje je čudo, jer Bolje ti je imati neprijatelja koji je pametan nego dosta prijatelja koji je budala. Ovaj će ti misli da ti donosi korista, on tebi rup, rup kopa. Kaže njemu ovaj alim, dovoljno ti je kaznije što nisi osjetio radost da stojiš pred svojim stvrteljem ti si mogao ljude, ljudima se mogao pretvarati 40 godina. I kaže, ništa me nije Bog kaznio. Ne uzupimo. I još jedna stvar prije nego što prijeđemo na hadis, a to je ono što smo u prošlom predavanju spomenuli. Vrlo je bitno da mi znamo da vrijednost stvari, vrijednost ljudi, vrijednost i oni darova koje mi imamo u svome životu ne određujemo mi. One nama znači više ili manje. Meni vid znači više ili manje. Meni zdravlje znači više ili manje. Allah dadne. Znate kako kaže, kod nas u Bosni kažu i to je sada često, pogotovo što imamo ovu poplavu stvarno teških slučajeva. Pa ljudi pomognu, pa nazovu, pa kaže samo da je zdravlja i kaže sve drugo. Pa subhanallah, Allah ti dadne zdravlja, ti ga upotrijebiš da njemu budeš neposlušan. Jel ti bilo bolje da si bolestan ili da si, da si zdrav? Isto oko kad ti neko dadne auto i ti odeš napraviš udes, ubiješ čovjeka i završiš čitav život <laughs> u zatvor. Jel bilo bolje da si imao auto ili da nisi imao auto? da si čitav život taban fijakirom išao, ja Subhanallah. Kaže samo da je zdravlje. Dobro, jeste, ali ja kada kažem čovjeku samo da je zdravlje, ja prvo mislim na kuranski ajet kojem gospodar kaže la yanfa'u malun wala banun illa man bi salim. Kaže na taj dan, na sudnijem danu, neće korist dvije stvari na koje ti i ja najviše polažemo pravo. El malu el benun. I metak jer smo ga zaradili, benun djeca su direktni biološki fizički nastavak nas na ovom svijetu. Kaže, gospoda, na taj dan ono na što vi najviše polažete pažnju, neće vam koristiti. Illa men et osim onoga ako dođe Allahu sa bi talbin salim, sa zdravim srcem. Ja kad ljudima kažem da ti Allah dadne zdravlje, ja mislim prvo to zdravlje. E tu, u tom kontekstu, u kontekstu vrijednovanja stvari, jedan, dva kuranska ajta kada sam ih stavio jedan nasuprot drugoga, onda sam, subhanallah, koliko, koliko nas je Allah počastio. Jedan veliki alim je kazao, 15 minuta svaki dan izučavaj bilo koju oblast. Za godinu dana možeš sjesti sa doktorom nauka te oblast da ti kaže momak je načitan. A ko će sjest 15 minuta svaki dan? Alhamdulillah, pa mi barem držimo četvrtak da se družimo sa hadisom Rasulullah Zato svaki dan 15 minuta pročitaš nešto iz vjeri. Pa nakon godine dana rekao, pa ovaj momak zaista ima, alhamdulillah, gospodar ga počasti, ustrajan je, čita, pita, saznaje, druži. I dva ajeta, kuranska, kaže gospodar, femame taul hayati dunja fil ahireti illa kalil. Sva uživanja dunjalučka u odnosu na ahiretska su, kaže, neznatna, malehna. Sad meni onaj ajet koji je nasprot tome kaže gospodar subhanallah kaže وَمَا يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا onaj kom je Allah dadne mudrost zaista mu je Allah mnogo dobra dao čitav dunjaluk, sva uživanja da pretpostavimo da čovjek može u svim uživanjima on uživati sva dunjalučka uživanja su malo a gospodar kaže za mudrost da je mudrost šta? hajren kesira mnogo dobro zašto? Jer ako tvoje uživanje bude u skladu s onim čime je zadovoljan gospodar, ti ćeš biti sretan i na ovom i na onom svijetu. ako ne bude samom sebi i na dunjalku si navijestio probleme i nedaće. Hadis Muhammeda sallallahu alaihi sallam koji ćemo danas uzeti jeste onaj gdje se opisuje opisuje stanje u vremenu Muhammeda sallallahu alaihi sallam konkretno u njegovoj džami Mubarek džami džami poslanika sallallahu alaihi sallam gdje namaz vrijedi znatno više nego u bilo kojem drugoj u bilo kojoj drugoj džami Prošli put smo spomenuli hadis kako je neki čovjek vidio psa kako jede zemlju od žeđi. Toliko je žedan bio da je počeo ne bil ta zemlja bila vlažna pa da barem malo ovlaži svoj jezik kaže vidio ga je kako jede zemlju od, od žeđi. Pa je taj čovjek uzeo svoje mestve u, u jednom predanju se kaže da je te mestve uzeo u svoje usta spustio se u bunar zafatio vode i izašao iz bunara. Nije bilo lako doći do vode. Da bi napojio, da bi napojio psa. Muhammed s.a.v. je rekao fi kulli kebidin ratliba sada. Svako živo biće kada se nahrani, napoji, čovjek ima sadaku ako je to učinio sa nijetom, ovoj Božije Božje Kaže Kaže fešeker Allahu lehu pa mu je Allah Đelešanuhu doslovno se kaže u hadisu Muhammeda sallallahu alaihi sallam pa mu je Allah zahvalio. I ovdje, ovdje jednu stvar bih volio da nekako et valillah il ala kaže ulema zaista se za gospodara samo najljepši primjeri mogu navoditi one koje nam gospodar kroz Kur'an, kroz sunet njegov poslanik navodi međutim ako znaš plemenitog čovjeka pa si mu nešto lijepo učinio znaš da je čestit i da je u prilici da se oduži i uzvrati hoće li taj čovjek zaboraviti to dobročinstvo neće kada učiniš bilo što od pokornosti dragom gospodaru znaj ako što učinio s iskrenim to da će ti gospodar vratiti na Vratit će ti u bereketu u porodicu, bereketu u životu, bereketu u malu, bereketu u zdravu. Nešto će ti doći toga. I ovdje kaže radi tog psa i radi tog gesta ovog čovjeka, šta mi je gospodar kaže, fe šeker Allahu lehu, pa mi je Allah za, zahvalio, fe edhalehu džene i uveo ga je u džennet. Ovdje hoću samo da se vratim prije nego što uzmem ovaj hadis koji govori o džami poslanika sallallahu alaihi sallam u jednom od rivajeta, vjerodostojnih rivajeta ovoga hadisa se spominje da je nemoralna žena također uradila i da je to bio razlog što je Allah oprostio. I sada imate situaciju da ljudi ne mogu, subhanallah, ljudi ne mogu da u svojim glavama, jer naša mjerila nisu mjerila koja su ispravna. Mi trebamo uzeti u relacijama između ljudi, mi možemo u ekonomiji imati mjeru. Mi možemo ne znam, u bilo kojim relacijama ljudskim imati mjerlo. Ali u odnosima između gospodara i čovjeka, jedini je taj koji postavlja mjerila je dragi Bog. On određi ovo je teško, ovo je vrijedno, ovo je manje vrijedno. Kaže, čuj, ona bila nemoralna i sad napojila psa i Allah joj oprosti. Pa subhanala, ti uopće ne znaš kontekst. Ne znaš zašto se ona, možda je pogledala u psa i rekla, gledaj Allahovog stvorenja, nema šta da pije, a ja nemoralna, kakva sam? imam Allah mi da da jedem i da pijem. Možda je u tom trenutku se pokala, ne znaš. I uvijek jedno od pravila koje bih vas zamolio da u životu pokušate primjenjivati, pogotovo kada vam se učini da puno dobra činite. Zapamtite, lejsa le ibratu bi men Nije suština u tome ko će prije, ko će više, ko će jači. me le ibratu bi men Suština je u tome ko će iskrenije, čišće, neopterećeno interesima. I ranija ulema nas je uvijek učila. Kad vidiš da ti Allah uzvraća za dobročinstvo koje činiš na dunjaluku, boj se, možda ti Allah uzvraća da nemaš ništa na ahiretu. Ti učiniš dobro, vidiš malo, malo, pa se vrati. A tebi drago, srce ti ogromno. Kao, subhanallah, gledaj kako Allah pazi svoje dobre robove. Otko znaš? وقال أحمد ابن شبيب Prenio nam je Ahmed ibn Šebib hadesena Ebi od njegovog oca An Yunus, An ibn Šihab od Junusa od ibn Šihaba kala hadeseni Hamza ibn Abdillah an Ebihi da mu je prenio Hamza sin Abdullaha od njegovog oca Abdullah. Sada šta se dešava? Opisuju nam na koji način su se stvari dešavale oko džamije poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kale, kanetil kilabu tabulu wa tukbiru wa tudbiru. Dešavalo se da psi obave pomokrije se do uđu i izađu u mešćid Rasulullah sallallahu alaihi jer nije bila vrata. Ulazilo se fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi u vrijeme Rasulullah sallallahu alaihi je kunu jerušuna šejan min zalike pa oni nisu na to polijevali nikakvu vodu naravno kasnije poslanik sallallahu alaihi vi znate da su posebna vrata napravljena za žene kako ne bi prilikom izlaska i ulaska u džamiju ne bi bilo gužve i ovdje jedan od, od ahbaba mi kaže, da sačkajte ovo samo kad se završi nek se zna. Sa, sačkajte vi muškarci, nek žene prvo izađu. Imajte toliko edeb Sjedi ovdje pet minuta i spomini dragog gospodara, nek žene prvo izađu. Nemojte da se guramo na vrati. Jer je od sunneta Rasulullah wasallam <coughs> da tu pazimo na taj aspekt. E ovdje sada hoću jedan detalj da podijelim sa vama <coughs> koliko je život u to doba bio da kažem, jednostavan, neopterećen nekim stvarima. Mi imamo u šerijatu jedno pravilo da adeti ili običaji su ti koji imaju šerijatsku težinu. Kako? Na primjer, ako sam kupio neku robu koja je u adetu stanovnika Bosne, u običajima stanovnika Bosne, da se mora donijeti na adresu. Onda kada sam je platio, platio sam i prijevoz te robe sa adrese odakle sam kupio na moju kućnu adresu. I gledajte, subhanallah, Allahovog davanja, koliko je život u ta doba bio, koliko su džamije bile. Između ostalog, kad vidim perde, uopće nije bilo u poslanikovoj, sallallahu alaihi sallam, džami perda između muškaraca i žena. Uopće. I zbog toga je Resulullah sallallahu alaihi sallam rekao koji je najbolji sav muškaraca i koji je najbolji sav žena. Najbolji je prvi sav muškaraca i šta? Zadnji sav žena. Da su odvojeni fizički, onda bi prvi i zadnji sav bili jednako vrijedni, jel tako? Subhano. Evo ovdje, ovaj detalj. Koliko je Naravno, Rasulullah s.a.v. je naredio da se, da se psi udalje. I nisu oni. Ovo je bilo jedno vrijeme. Međutim, šta je suština? Suština je da Muhammed s.a.v. i muslimani nisu pridavali pažnju onim stvarima koje nisu toliko kupne. Gledajte, imate situaciju da Beduin dođe u vrijeme Muhammeda s.a.v. I dođe, mislim, pas se popišao da izvinete, ali sam ste dođe čovjek u džamiju Rasulullah s.a.v. i obavi malu nuždu. I kaže, skočili su ashabi Rasulullah da ga, da ga udari, da ga... Rasulullah sallallahu alaihi sallam kaže, la taktao lehu vavlehu, kaže, nemojte mu prekidat mokrini. Danas je medicina utvrdila da je to opasno, kad se prekine, valjda u mokračnom dođe vraćanje mokraće, kaže, može doći do oboljenja i tako. Kaže, nemojte, nego kada završio, zalijte to vodom jer je dole kamenčić proće, očiti će se i riješen problem. Kažu da je taj čovjek, nakon što je to vidio od Muhammeda sallallahu alaihi sallam, podigao ruke i pogledajte što znači subhanallah. Kada je gospodar rekao Kul hel jeste vi ladina ja'lemun wal ladina la ja'lemun. Reci jesu jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Subhanallah u našem životu ako nema trenutaka kada dođemo pa čujemo ono što će nam koristiti, pa čujemo neki propis, pa čujemo neki detalj, kako ćemo biti od onih koji znaju, a ne biti oni koji ne znaju? Kaže ovaj čovjek podigao ruki, slušajte dovi. Allahumma arhamni, warham Muhammeden, wala terham mana ahaden. Kaže, gospodar, smiluj se nama i meni i Muhammedu. I nemoj se nikome drugom smilovati. Znam si, aj baš kao što ovo fizička nečistoća koju je iznio, a znam si koliko je ta nečistoća te, surovosti beduinske došla do izražaja. Da on kaže nemoj se smilovati Arab nikome nego meni Muhammedu sallallahu alaihi I uprkos tome ashabi Rasulullah sallallahu alaihi sallam gledaju tog čovjeka i odgajaju ga svojim odnosom prema njemu. I Muhammed alaihi sallam ga odgaja. I najveća muđiza Muhammeda sallallahu alaihi sallam, mi smo to spominjali nije to samo što je 40.000 mjesta u vrlo kratkom vremenu ušlo u islam. To je suština što je Muhammed salam od naroda koji je bio u stanju, jedan od njih uči u džamiju obaviti nuždu. Od njih napravio ljude kojima je Znanje na prvom mjestu. Koji ode u džamiju pa čuje hadis, pa čuje ajet, pa čuje razumijevanje. Pazite, od ljudi koji su ukopavali svoju žensku djecu u zemlju i po sedmero, po osmero ženske djece ima i koji su se ponosili. Jer u ta doba nije broj Hanuma bio ograničen pred islamsko. Bilo je ljudi koji su imali 11-12 žena. Ponosili se da su ukopali na desetine svoje ženske djece. Zamisli od tog naroda napraviti narod koji čvrsto vjeruje da onaj ko odgoji jedno žensko dijete, pa ona bude čestita, pa zasnuje svoj brak, ima svoju porodicu, izradi svoje potomstvo, da će Allah tebi uvesti u džennet radi odgoja te jedne, jednog insana. Subhano. Juče jedan od dobrih ahbaba, da ga Allah dragi nagradi tokom agresije, veliki hajr činio i organizirao ljude i tako da se pruži otpor. I podijelio je sa mnom jedan detalj, želim sa vama da taj odgoj koji je odgoj, kad odgaja insan koji je na, na sežbi dragom gospodar kaže, na početku agresije odlazim u jednu porodicu, kaže, preselio je muž, ima Hanuma i kaže, tri sina imaju. Ja kažem, nek jedan bude kod nas u jedinci, ovu dvojicu ostavi, ne do Bog. Ipak, znaš, kad ima više u jedinci, stradaju mi dva brata, to je teško. Kaže Hanuma ta, kaže, vodi ih svu trojicu. Sva trojica nek idu. Kaže, Allah je dao da oni imaju svoj, svoju misiju i svoje to oni to trebaju učiniti. Izađu. I kaže, jedan od te trojice njenih sinova tokom agresije u našem je gore komšilku je preselio. I kaže, kad su došli da je jave, kaže, njega je Allah sebi uzeo. Kako je to, kakva je to vjera ljudi? Kakve škole čovjek da izuči pa da tako čvrsto vjeruje. Kao što vjerujem da vas sada vidim u ovom trenutku. Da vjerujem da su džennet i hak. I da nju taj njen sin čeka kao dika i ponos uz Hazreti Pegamber. Znate kako je to vjerovanje? Kojim, kojom školom, kojom diplomom? ovom ili onom, ovoga ili onoga karaktera, doktoratom, čime možeš doći u tu situaciju da žena kaže i to je model koji nama treba. Ako se ne vratimo tim modelima, da, ja nisam čuo to, da kaže, želja mi je da završim školu, da se udam, da rodim, da, da rodim onoga ko će na Božijem putu, ako Bog da, trud se ulagat napor, ako treba zaštititi svoju domov. Znam, znam ste te majke. Znam ste tog odgoja. A ne, želim da budem premijer Bosne i Hercegovine. Onda, onda nemamo vlade Vidite i sami koliko. Želim da bude ministrica ovoga. U redu, dobro. Ti budeš ministrica, ova bude ministrica, ova bude mi sve budete ministrica. I šta se napravilo? Odadnete budžete za buduće ministrice. <laughs> Subhanallah. Niko ne može. Allaha mi drago, pa subhanallah da ređu šehida ima žena koja umre na porodu ljudi. Pa koliko je? Čak u predanjima se kaže, kaže otišli su muškarci sa nagradom za džihad, idu da se bori. Kažu dovoljno je da bude čestita Hanuma svome mužu, jednako joj je to džihadu na božnjem putu. Koda je čitav život, svaki dan koda je bila u džihadu. On nema. El džehlu. Neznanje je čudo jedno. El džahilu li nefsi. Džahil je samom sebi neprijatelj. Kako? je kunu sadikan li gajrihi. Kako da drugom bude prijatelj? U braku drugi joj prioriteti. Sve prijateljce na prvom mjestu. Isto tako njemu, mu na pameti, samo njegova hanuma i njihova, njihova relacija i njihov odnos mu nisu biti Ove, ove stvari, ja vas molim, braćo i sestre, imajte ih na umu. Odgoj koji ćemo dobiti u džamijama, ako ga ne prenesemo u svoje kuće, i ako ne budemo od onih koji ozbiljno razmišljaju kako ja mogu doprinijeti da ovo društvo, ako ovog da ima čestite ljude, bez čestite porodice nema čestitih mladića i djevojaka. Neko je, neko je veliki napor uložio u nas sviju. Možda danas nije ni živ. Neko je stavljao zalogaj naša usta i govorio da bude česti, da bude... Neko je uložio trud možda da nas vrati nakon što smo bili, možda se i udalili, da nas vrati, pa za ruku, pa se trudio, pa nas zvao, pa... A možda danas nije ni živ. I nesigurno, na stotine i na hiljade ljudi su u ovoj čači položile svoj život, položili svoj život da mi sad slobodni mogli sjest u tabačkom mešku koji je alhamdulillah nije velika, ali nama nije alhamdulillah ni mal. Da možemo pričati o Allahu i pegamberu. Imamo osjećaj odgovornost. Da naučimo od Rasulullaha sallallahu alaihi širokogrudnost, poniznost, znanje. Da naučimo ono što nam je on, čemu nas je on nauči. Ovo je možda danas neću sljedeći hadis uzma. Najbitnija lekcija. Ljudi, zapamtite, kaže, pitaju oni koji su ubili unuka Resulullah sallallahu alaihi pitaju, kaže, ako onaj koji ide na hađ ubije mušicu, kakav je, kaže, šerijatski, kaže, tretman toga? Pa ljudi, pejgamberovog unuka ste ubili. Vi pitate šta se dešava kad mušicu ubiješ. To isto, to isto ono neznanje o kojem smo govorili čuvat se, ne zna, moramo u ovoj čaši, moramo u našim džamijama otvoriti proces učinja, proces čitanja, proces druženja, pitanja, razgovora, sobjeta, da ljudi počnu učiti o svom identitetu. Ne može, govorio sam, bez znanja o identitetu i bez ponosa, nema ga. Danas muslimani, bošnjaci, to je kono, neđade, neđade, neđade, što sam vam pričao. Kad je onaj u džami ušao, kaže, stao, samo pretvara se šta će, stao uz neđada. Ala rahmet ili Vrišimovića kaže sta uz njega pa kaže šta sviku na maž kaže ne džade, ne To je takav izhavješta narod gdje se sistem vrijednosti sada, sada ako se iznova ne vratimo tim našim vrijednostima onda imamo problem. Suštinska stvar je razlučiti ono što je bitno od onoga što je manje bitno, a da ne govorim razlučiti ono što je bitno od onoga što uopće nije u ovom trenutku bitno. Najveća misija naše generacije je Vrijednosti la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Vrijednost namaza, vrijednost posta, vrijednost traženja znanja, vrijednost druženja sa čestitim, vrijednost iskrenog odnosa, vrijednost pravednosti. Da prenesemo sljedećim generacijama. Ako u tome zakažem, iako smo možda lično neke stvari uradili, nismo uradili ono što je bila naša generacijska obaveza i dužnost. Na tom putu, ako hanume ne budu te koje će, subhanallah, takvi hanuma ima Allaha mi drago kad podigne ruke, Allah dragi joj dovu primi. Zamisli koliko ima ljudi da uče dovu jedne za drugi. Da Hanuma uči za muža i da muž uči za svoju Hanumu. I kaže razvel se nakon pet godina, nakon godine dane, nakon mjesec dana. Znam se desne, mogu da čestitam čovjek, on već kaže ja se razvel A i on i ona i na namazu su. Bez odgoja, vjerujte, kako god da bude, bez odgoja, materijalne pretpostavke sve tu, ne fali im novca. Nije problem novac. Ali je problem nefs. Nisu ljudi odgojeni. Oni koji zajedno Allahu dragom padaju na seždu. Oni ako Bog da imaju, imaju velike šanse da ostanu zajedno. Odgajati se u džamijama i da nas Allah dragi počasti, ko što je ova Hanuma kazala, evo tri moja sina nek idu, kaže ako treba sva trojica nek poginu. To, to su velike riječi. Ja ne znam čime čovjek može zaraditi tu deređu. Ja ne znam, evo kao muškarac, čime bi čovjek muškarac mogu zaraditi tu reći. Roditi tri sina, one u koje ona gleda kao su nadu život. Znate kako, danas odgajaju djecu, kaže što, valja će im kad ostarim da mi ima ako ih izmetite, pomagati. Tako? Zamisli njemu, kaže, ako treba sva trojica neki. Ja molim gospodara da nas učini i da budem od koji su takvi. Amin. Ja uzbila im na šetan rađim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodaru naš počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koji približava džennet. Gospodar naš, sačuvaj nas džehennema i svakog djela koji približava džehennem. Gospodaru naš počasti naša srca i naše umove korisnim znanjem. Gospodaru naš počasti nas da budemo od onih koji radi po svome znanju. Gospodaru naš vodi nas putevima svojim i ne prepusti nas same sebi nikoliko treptaj oka. Gospodaru naš ne prepusti nas u našim odlukama nikoliko treptaj oka same sebi. Gospodaru naš ne prepusti nas same sebi nikoliko treptaj oka. Gospodaru naš smiluj se umetu Muhameda. Gospodaru naš obskrbi umet Muhameda. Gospodaru naš zaštiti umet Muhameda sallallahu alaihi wa na svakome mjestu. Gospodar naš nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da ova naša mala dobra djela primiš. Gospodaru naš učini nas od onih koji radi iskrena ispravna djela. Zaštiti nas od svakoga zla, posebno nas gospodar zaštiti od zla nas sami. Gospodaru naš molimo te da nas proživiš u društvu svoga milenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Počasti nas kada se njegovo ime spomine da mi salava donesemo. Počasti nas da budemo od onih koji žive njegovim stilom življenja gospodar naš kada se ogriješimo ili pogriješimo ti nas vrati sebi gospodar Neka naše mjerilo bude njegov sunnet, a ne naši prohtjevi, naše strasti. gospodar naš zaštiti nas od natjecanja u dunjalučkim dobrima. Počast nas da, se natječemo u, ahiretskim dobrima. Zaštiti nas od svakoga zla i proživi nas u društvu svoga miljenika. Oprosti nama, roditeljima našim braći i sestrama koji su preselili i onima koji su živi i oprosti svima onima koji su ikakvoga dobra ovdje učinili. Proživi nas u društvu svoga miljenika i počasti nas da hadise slušamo od njega. Subhana rabbih rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Stejni da surata mustaqim surata. Estağfirullah. Buhari.